Treće pitanje. Da li ženska djeca imaju pravo da se buni ako su roditelji dali sinovima zemlju i kuću, a ženskoj djeci nisu dali ništa? Da li je to od roditelja u redu da odvajaju sinove od kćerki, da vas Allah nagradi svakim hajrom i lijepim džennetom? Što se tiče pravda prema djeca, čerka i sinovi, udavanja, hadija, poklon, to i mora biti. Bilađi muslim od Noman ibn Bešir, taj Noman priča za njegov otac da on je htio da dadni nešto za njegov sin. Kao poklon. Pa išao kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao da budi svjedok šta će ja dat moj sin. Pa poslanik sallallahu njega pitu, jesi li dao, imaš još djeca? Kaže, imam. Kaže, jesi li dao isti za svako od njih? Kaže, nisam. Kaže, nemoj ti, neće ja biti svjedok za to, jer to je zulom, traži drugi da učini svjedočanstva za to. Pa ovaj mesala ima objašnjenje. Najispravnije mišljenje uh, kod Hanbalijski mezhab i kod Abu Jusuf ibn Hanefija i uh, jedan variant od Malik, od ibn Mubarak, da mora da budi pravidnost između djeca. Pri pitanja poklon. Hoću dati zemlje, hoću dati stan, šta ja znam, mora da budiš pravidan. A ni smiješ dati niš neko viši od drugi, jer to je greha. Dobro, ima neki razlog da možda otac hoće dati neko viši od drugi zbog neki opravdanja or, o, ili od neki razlog. Neki od njih toliko bolestan, bolestan neki bolest koji je težak, pa ni, ni može da radi pa zasluži da dobije nešto, a to je, to je pravda. Ili neki od djeca sad postoje veliki ime, velika porodica i nuđa ih hraniti. Pa naravno ima pravda njemu dati više. Ili neki od njih njegov samo život da za znanja da uči, pa to je mora da e, staviš određen para ili određen imetak za njega. Pa ima neki isto da hoće da skrati njega zbog neposlušnosti prema roditelj. Ima jedan djeta koji cijelu njegov život neposlušan, pravi balaj za roditelj. To je zasluži da ne njemu dadni ta hadija. Ili griješnik, recimo. Ili zna roditelj da oni će iskoristiti staj i metak za griha. Pa ne treba njemu dati išta. Pa prema tome mora da čovjek bude pravidan i gleda, i gleda za ovi stvar, ovi razlogi. I kad Allah subhanahu wa ta'ala zabranju neposlušnosti prema roditelju, isto zabranju sredstva ili stvari koje vodi do neposlušnosti prema roditelju. Kako? Kad budi roditelj ne, e, nepravedni prema djeca, vodi, vodi do kraja da ima mržina. Djeca jedan drugi, ja sam dao, to je viši od drugi. A mržnja prema roditelj isto pa pravi na kraju kompleks kod neke djeta prema roditelji, prema njegov stari brat ili dženevsko osoba, prema muške osoba, pa to je vodi do iskušenja. Čak da poslanik Salvar je ostavljeno dok on sjedi sa ashab, došli jedan, u njegov, u njegov stilu sjedi pa došli njegov djeta. Pa kad došli mali djeta kod taj insana, taj ashaba, pa babu stavio ruka, umirio njegova glava, a nosio njega ostavio na njegova desna krila pa malo prošlo vremena, pa došlo čerka. Pa malo umirio na ovaj taj insan, umirio za, na, njegova, na nizem glava, a ostavio nju na pod. Pa je rekao poslanika sa Asalam, a što nisu ostavili nju na druga krila? Pa oni odmah ostavi na druga krila, pa poslanika sa Asalam rekao, tada ti si pravidan, Allah najbolje zna.